Književnost u Eteru. Današnje izdanje emisije Književnost u Eteru posvećeno je samozatajnom i osebujnom babogrecu, užitniku i tvorcu pisane riječi, animatoru i usamljeniku Đuri Pavičiću. Naš sugovornik okušao se u poeziji, prozi i drami, tek usput nešto i objavivši, ali je javnosti znani kao uporan sudionik i moderator brojnih književnih susreta od Zagreba do Slavonije. Posjetili smo ga u njegovu domu pod šumom na Kladavcu, nedaleko Babine grede. Ples rajskih ptica Plešite o lijepe rajske ptice, po arkadijskim poljanama moje mašte. Plešite kako plešu vile na proplancima starih dubrava obasijane mjesečinom. Plešite kako plešu vjetrovi u širokim krošnjama stoljetnih dubova i pjevajte kako pjevaju anđeli nebeski na bijelim oblacima, a ja ću vas slušati zapravljen prizorima velebnim i dopustit ću ga nuću da u meni jeca i radosti krilatoj je da u meni kliče i zaboravu slatku da me velom svojim mekim prekrije. Pa neka nestanu svi jadi i gorčine ovog bijednog života, ove duge beskrajne ceste na kojoj nikoga ne srećem, tek samo tugu usavljena boema i rapsoda, koji samo pjeva, pjeva kroz cijeli život ovaj turobni, pjeva da ne bi plakao, a nitko ga ne čuje. Plešite o lijepe rajske ptice, za moju dušu žalosnu, a kada usnem, odnesite me na svoje zelene poljane, tamo daleko ili blaženo snivaju umorni pjesnici. Čuli smo ples rajskih ptica iz istoimene zbirke poezije babogradskog književnika Đure Pavičića kojemu želimo dobrodošlicu u emisiju Knjiženost u eteru Internet Radija Srije. Hvala. Nalazimo se na Kladavcu u blizini Babine Grede, ovo je vaše carstvo, vrutak vašeg nadahnuća, mjesto gdje kontemplirate, promišljate, stvarate. Što vam znači Kladavac u knjiženom izričaju? U književnom izričaju mi kladavac znači mhm. e, mjesto življenja, e, mjesto rada, mjesto gdje nalazim e, neko svoje uporište, neka svoja nadahnuća, međutim... Tu ste svoj na svom. Dobro, svoj na svome, ha, ako, jer ovaj, može bilo gdje napisati čuli pjesmu može bilo koji tekst napisati, bilo gdje. Ne samo ovdje. Čujemo crkut ptica. Sve što vas okružuje napravili ste svojim rukama. Ovo je točka gdje izvirete i gdje nastaje sve ono što ste stvorili. Pa kad bih ja mogao sad, kad ste spomenuli crku ptica, e, nije predviđeno, a imam jednu pjesmu e, u četvrtoj zbirci o Slavuju. Kratka pjesma. Izvolite oda slavuju. Ima jedan mitski slavuj s kojim moja jutra cvatu i njegova vječna pjesma. Ona nema svoju cijenu ni u srebru ni u zlatu, malo tko je može čuti. Ima jedan mali pjevač koji pjeva od iskona a kapela i bez nota. Pjesma mu se širi svijetom, snažnija od jeke zvona, skladana od svih ljepota. Filigranu svoga poja krasi zoru i svanuće i cvat prvih ljubičica, a žuborom svoga glasa pjesniku koje nadahnuće ta živahna malatica. Pisali ste dramu, prozu i poeziju. Do sada objavili pet zbirki poezije. U kojoj formi se najbolje snalazite? Pa mogu bi reći podjednako. E, samo što <laughs> do sada e, sam e, više nekako se usuđivao objavljivati poeziju s obzirom da već neku praksu imam u tome, jel' li? sad ovaj, moram tek vidjeti kako će biti sa objavljivanjem drame, sa objavljivanjem proznog teksta s obzirom da još nemam iskustva, ali mislim da ću jednog dana i to odraditi. E, ponavljam, izdali ste pet zbirki, e, premda ste okrenuti pisanoj riječi cijeli život. Evo, ako nije neumjesno, koliko ste pjesama izdali do sada? Pa u pet zbirki, pa negdje sam, ha, nikad nisam baš brojao, a negdje oko 800 pjesama, bar. Kako bi slušateljima predstavili svoj književni senzibilitet? Onima koji vas ne poznaju. Što je središnji motiv vašeg stvarateljstva? Što vas obuzima? A, središnji motiv je e, čovjek. sve što e, sve što čovjeka muči, sve što čovjeka e, zaokuplja, sve što čovjeka motivira na na njegov rad, na njegove postupke e, i tako dalje. Znači, e, središnja tema je čovjek. E, međutim, da pače, da pišem, pjesme sa drugim temama kao što je, kao što je i tu ste usredotočeni na one vječne emocije, prolaznost, tjeskoba, ljubav, zar ne? Da pače, da pače. Nastavite niz pa, prolaznost, je skuba ljubav. E, prolaznost e, mi je sad nekako najbliža jer sam u tim godinama kad e, već i, na meni se vidi trag godina, trag minulog života, svih tih nekih ovaj, bura i nevera koje sam prošao, jeli, ovaj, E, dakle, kroz e, prizmu svoje vlastite osobnosti e, najviše, ovaj, promatram tu neumitnost prolaznosti. A ljubav, e, tu sam najviše uskraćen. A to onda nadomještavam sa poezijom, <laughs> sa pisanjem. Čut ćemo pjesmu Usamljeni spavač. Da mi je noćas kraj fontane leći, slušati pjesmu vode što žubori i s njom u snove polagano teći, gdje hipnos duše ljepotama dvori. I dok se nižu dugi noćni sati iznad spavača leteć kao ptice, netko će tiho pored njega stati i nasmiješeno gledati mu lice. I neće slutit zbog čega se smiješi usnuli bojem u trošnu kaputu, gladan i žedan čime sad se tješi od, od zvijeri gonjen na dugome putu. Na putu kome još ne vidi kraja ni trunke nade svanuću dana, možda se smiješi pred verima raja gdje svaka ljudska zacijeljuje rana. Možda se smiješi nekoj davnoj ženi koju je dušu ostavio mladu, u sjaju oka u plavetnoj zjeni u nekom stranom i dalekom gradu. Možda tek usnu blaguje za stolom raskošna neka egzotična jela, možda mu noćas skupa vina toče, zato ne budi uboga spavača. Neka mu duša sad umjesto tijela u krasnoj varci obiljem se sladi, da skupi snagu vinuti se k nebu kao s fontane gulubica bijela. Možemo e, ukratko predstaviti i vašu dramu i vaš roman iako su do sada neobjavljeni. O čemu se radi? E, drama je vječita tema, e, ljubav, nevjera, e, e, znači sve reperkusije koje se, koje se oko toga događaju, nekada tragične, nekada komične. Ova moja drama, ona ima zapravo sve elemente i tragičnosti i komičnosti i ovaj tematizira odnose između ljudi u tom vredu... Odnose između, ali e, malo, neke, radikalne iščašene odnose, znači ne baš ono svakodnevne. Otkrićemo još za riječ o jednoj bračnoj zajednici, dalje nećemo otkrivati. Dobro, Ostavit ćemo to čitateljima kada izdate, kada objavite dramu. E, što se tiče proze, e, riječ je o romanu Dioklecijan Ekspres 1979. Dioklecijan Ekspres 1979. Ovo je samo E, odlomak koji ću pročitati samo je e, jedan e, dijelić iz te priče koja ima sasvim drugu temu. Međutim, budući onoga u onom razdoblju kad sam ostao bez struje, e, kad, su mi, e, kad mi Elektra isključila struju, e, s jedne strane to je za mene bilo strašno tragično, jel, poslije 20 godina sam bez struje. međutim, onda su mi se otkrili neki novi horizonti, onda sam zaista se mogao ono posvetiti sam sebi, kontemplirati sa sobom, sa prirodom, sa, sa tim nekim, kako da kažem, višim nekim duhovnim sferama, tako da sam ovaj, e, za ta tri mjeseca koliko sam bio bez struje e, i koliko god sam bio revoltiran na toga egzekutora koji mi je to učinio, ovaj, e, zapravo sam Zapravo sam to doživio kao neka neku vrstu dara jer sam se osjetio sada nekako slobodno tih nekih tehnoloških spona. Jel, pa, Možemo čuti dio iz tog romana. Da. Bilo je to godine 2005. 15. ožujka. Samo pet dana ranije, 10. ožujka, dogodila mi se trauma kako bih vrlo rado zaboravio da umjesto očaja i pesimizma nisam pribjegao vrijednostima koje su visoko iznad materijalnih i prizemnih vrijednosti ovog svijeta. Tog nesretnog 10. ožujka došao je elektrin egzekutor s aktovkom i nekim alatom i usred televizijske emisije Dobro jutro Hrvatska koju su tog jutra vodili Mirko Fodor i Karmela vukovic solić naprosto mi je isključio struju. 25 godina s više ili manje e, uspjeha boreći se s vječitim siromaštvom savladao sam taj problem ali mogućnosti su bile sve manje. E, gomilale su se opomene zbog neplaćanja, a ja sam se usred teške zime izoliran u ovoj nazadnoj i od civilizacije udaljenoj zabiti borio za gori život, a onda završni udarac i potpuni mrak. Dođe mi egzekutor s, ljubaznim osmijehom na licu i mafijaškim riječnikom mi se licemjerno ispriča. Ne ljuti se prijatelju ništa osobno. Opomenuo sam ga riječima punim prezira. Ne zovi me prijateljem. Prvi put se u životu vidimo, a ti mi u mojoj vlastitoj kući demonstriraš silu. On se ponovo pravdao. Ja sam električar i ja moram uraditi što mi šef naredi. Ti misliš da sam ja lop čovjek, dobro vjerujem ti, onda napusti firmu koja te tjera na zločin. Ali ja imam troje djece. Što bi trebali? Pomrijeti od gladi? A što misliš električaru recimo da tvoj šef naredi da me likvidiraš? Uredno napisan nalog, u njemu moji podaci, moja adresa, a u tvojoj ruci umjesto šrafcigera ozi. I ode Đuro na drugi svijet. Egzekutor mora nahraniti svojih troje djece. Što me gledaš tako? Ako misliš da bunca mi zvoli, poreći. On je šutio i to mi je bio sasvim jasan odgovor. Samo me je pitao, hoćeš li me sad napasti fizički? Ne, ti si državni egzekutor. I ti imaš sva prava koja su meni uskraćena. Volio bi ti malo uzbuđenja, policija, pendreci, lisice. E, pa nisi te sreće. Ne spuštam se ja na vašu razinu, nego ti uradi svoj prljavi posao i makni mi se iz kuće. Ima još na tvom popisu bjednika poput mene koji jedva čekaju da ih danas unesrećiš. Nemoj da ti tvoji mali lešinari ostanu gladni. Gospodine Pavičić, e, koga sami volite čitati? Postoji li književno ime koje biste možda izdvojili? Ili biste spomenuli koji naslov? Autora? E, trenutno čitam Bazaka. E, e, nešto iz njegove ljudske komedije čiša Goriot. I prvi put ga u životu čitam, zaista sam zadivljen s obzirom da mi je tematski jako blizak dakle jedan, jedan tvrdi, radikalni, e, neugodni realizam, e, nemilosrdni realizam, a ipak toliko sučuti prema tim malim nesretnim ljudima koje, e, gazi sustav, kao što je to i danas, jel, političkog sustava. Od hrvatskih književnika? Od hrvatskih književnika, pa evo recimo, Ranko Marinković, fenomenalno. E, zatim e, Cesarić o Cesarić njegov, njegov poznati e, trubač sa Sene jel? Od suvremenih autora spomenuli ste Arsena Dedića? Arsena Dedića koji valjda zbog toga što je više, više zastupljen bio kao kantautor, manje kao pjesnik. E, međutim, njegove su pjesme fenomenalne. E, njegove pjesme mogu zapravo e, biti, biti dio bilo ono, svjetske literature na, na bilo kojem kontinentu. dakle, evo recimo od naših živoćih pisaca zapravo pjesnika mi se Osobito mi je bliska i draga poezija Enesa Kiševića, glumca i pjesnika, jel? A imam eto nekoliko, e, uključujući Enesa Kiševića, imam nekoliko ovaj, e, glumaca, pjesnika, dobrih prijatelja kao što je Anton Tudić. E, e, sad, drugi se ne mogu momentalno sjetiti. A ovaj, kako da kažem, Imamo mi krasnih, e, evo recimo da spomenem Matoša pa e, Đuro Sudeta, evo naš imenjak. Đuro Sudeta koji je imao e, kratak život zbog, tada tuberkuloze koja je vladala početkom 19. početkom, pardon, 20. stoljeća, jel? ovaj, e, koji piše zapravo, tako reći, bukvalno na izdisaju. E, dirnule su me one njegove, one njegove e, tanke ruke koje on gleda, recimo, li ono, na, na zalasku života sa svojih 27 godina, je nešto, nešto. Ali pazi, bez toga univerzalnog bola koji, nažalost, najviše izgleda E, kruži upravo u tim našim umjetničkim e, krugovima e, nema ni dobre poezije, nema ni dobro. Nema ni traga. Ni traga, da. U ovoj emisiji nastavimo napose pridonijeti afirmaciji takozvane zavičajne književnosti. Zašto je slavonska zavičajna književnost po vama nedostatno poznata široj hrvatskoj javnosti? Pa E, zato što je e, na neki način e, javnost prezasićena upravo tom zavičajnom književnošću, možda zahvaljujući baš tim zavičajnim pjesnicima ili takozvanim ovaj, hm, zahvaljujući zavičajnim pjesnicima ili, ili takozvanim pučkim pjesnicima, jeli, Previše se, previše se forsira, ne znam, e, vjerojatno i zbog toga nedavno minulog rata, li Ovaj, e, zavičajna pjesma e, mora imati neki dubok smisao. Ne možeš ti pisati možeš ti pisati zavičajnu pjesmu nekako ono trivialno Slavoniju ja te volim, s tobom se ponosim u srcu te nosim i tako dalje. Mislim, pa svi mi volimo svoj kraj u kojem, živimo, bilo gdje na svijetu, jel? Ali, e, e, evo recimo kao što sam ja e, napisao ovu pjesmu na Slavonijom, ona mora imati, ona mora imati neku simboliku, ona ima, mora imati e, neki dublji smisao, e, da ti zapravo e, nju kontemplativno doživljavaš, da se s njom, da se s njom na neki način poistovjetiš, jel? Ali da ima svoju, naravno, umjetničku dimenziju, svoju vrijednost. Pa, svakako umjetnička, to je, to je polazna točka, jel? Istraživanja govore kako je pisana riječ u stvarateljstvu, izdavaštvu pa i u kulturi čitanja danas u velikoj krizi. Zašto je tomu tako po vama? Pa mislim zato što je e, tehnologija preuzela ovaj e, materijale, da tako kažem, upravo iz e, kulture čitanja uzmimo, konkretno internet, jel? ti ćeš e, na internetu sada naći e, gotovo cijelu e, svjetsku književnost, sve što je zastupljeno u svijetu. Međutim, ovaj pazi, ipak široke mase, one nisu, nisu nije svima internet pristupan, dostupan, li A druga stvar, evo recimo meni nije dostupan. A i kad bih, i kad bi mi bio dostupan internet, obzirom na to da ja pišem ovako e, iskonski kao, što se pisalo e, stoljećima od Gutenberga <laughs> i tako dalje, jel? Ovaj, e, ja zapravo volim uzeti knjigu u ruke, bilo koju okrenuti stranicu ako se već radi o, poeziji, jel? Da. Ovaj, I pročitati, pročitati dakle iz između dvije korice, znači tekst. E, dakle, e, evo, kao što vidite, li i svaka ta naslovnica ima neku svoju, ima, ima neku svoju simboliku, jeli, ovaj, i svoju poruku i svoj značaj. I, da, i, poruku i značaj. I, e, zato kažem, knjiga, mislim da možda ipak se nadam da neće biti prevaziđena, s obzirom da ovaj, kad je e, televizija došla u, neko, u nekoj fazi posle radija, pa su rekli gotovo je sa radijom, pa nije, pa je došao internet posle televizije, pa nije, pa nije ni sa televizijom gotovo. Dakle, vjerojatno neće ni sa e, knjigom e, biti gotovo jer postojimo mi e, nostalgičari, ta naša, ta naša starija generacija koja, koja voli E, koja voli pročitati e, nije samo, nije samo stvar u knjizi e, kao, kao predmet čitanja, nego je stvar kako smo rekli i u književnim susretima, u razgovorima, u razgovorima o književnosti. Kad smo kod toga, da. nedostaje li vam književnih tribina? Veći interes medija eventualno? Koliko vi sudjelujete u svojim i drugim književnim promocijama ili događajima u kojima je pisana riječ u fokusu javnog interesa? Na našem području. Pa evo, ja, e, koliko ja sudjelujem, e, ja sam nekoliko uradio, ma ne nekoliko, bar jednu desetak do sada književnih tribina, što po Zagrebu, jeli, e, pod naslovom pjesnice Slavonije u Zagrebu, jel, tamo sam imao pet tribina, E onda, e, jednostavno više nisam mogao s obzirom da su to i veliki troškovi puta i tako dalje. A i onda uvijek ti netko, netko ti ovaj, e, podmeće i tako da. E, onda sam ovaj, vratio se nazad u svoju bazu, na svoj kladovac. Sad ovaj, evo, počeo sam sa ovim ove godine sa E, festivalom poezije, pa ću vidjeti dok će. A što se tiče e, književnih tribina... Mislite li e, da, li da ih je dosta u našem kraju? mislim da čak možda da ih je dosta, ali treba znati gdje su one recimo. Jesu li dovoljno popularizirane? možda i jesu. Možda jesu. Ja nisam, više, pratim recimo jeli, ovaj, na televiziji E, nekako e, te književne tribine iz e, naše metropole nego, nego iz ostalih gradova. Ali ja mislim da jesu, evo recimo ovaj, trebalo bi posjetiti knjižnice po našim, po našim hrvatskim gradovima, u njima se uvijek nešto događa. Malo prije ste spomenuli svoju pjesmu Sutoni nad Slavonijom. Možemo je čuti? Sutoni nad Slavonijom. Od predvečernje sate kad dan ustupi noći, svoj sag od plavih voda, ošikara i trava, na prstima mi tiho priđi, sjedi kraj mene, očuti miris svijeta što ti pod lanom spava. Pusti lahoru tihom, neka ti češlja kosu, na uvojcima zlatnim neka ti počiva smiraj. Na oproštaju dana pozdravi prvu rosu, posljednje strune svjetla prstima nježno diraj. Ti ljepotice plaka dušo slavonske ravni, ručimati s nenim sutoni šute davni. U njima moja mladost posljednje snove sniva, u tvome krilu mekom noć naše tajne skriva. Tek u vlatima žita što zanosno šumore, kao da čujem uzdah, to uspomene zovu. Da kao nekad davno spustim glavu u krilo, dok noć nas ljetna ljubi, tebi slavonske vilo. Zahvaljujem knjiženiku Đuri Pavičiću na sudjelovanju u emisiji Knjiženost u Eteru Internet Radija Srijem. E pa evo ja se vama zahvaljujem i nadam se da ovo nije posljednji naš susret. E, možda se vidimo jednom i u vašoj kući, e, u Vinkovcima. Siguran sam u to. Bi se mi drago. Zahvaljujem se vama, štovani slušatelji. Emisiju redio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, tonski realizirao Robert Pavelić. Do slušanja.